MONDA TAGO DE RADIO IE LA DECTRIA DE FEBRUARO ONI CELEBRAS LA MONDAN TAGON DE RADIO. LA DATON OFICIALIGIS GENERALA CONFERENZO DE UNESCO EN LA IARO 2011 UNU ANIME. GI ESTAS ANTAU OFICIALIGITA DE UNUIGINTAI nazioi. INDAS APOGI TIUN INITIATON. Ciam apedis la unuae televida il sendoi, en la meso de la dudeca iarcento, multae homoi profetis la mala peron de radio, tutte missa antaudiro. Gis nun radio estas gravega perilo de comunico en la mondo. Inter la comunic rimedoi, gi ancorau atingas la plei grandan publicon. Gi estas potenza, mal multe costa, cae atingas forain comunumoina. Ciel platformo por publica discuto, gili veras egaletsan partoprenadon inter alie de handicapitoi, minoritatoi, iunuloi, cae malriciuloi. Gi effice funccias ie urgiai comunicoi, exemple o case de catastrofoi. Gia relativa tecnica simplezzo permessas modernigion tra novai illoi, kiel telefon aparatoi cae porteblei computiloi. La daton oni electis char en tiu tago en la iaro 1946 comencigis radioprogramo de unuigintai nazioi el sendita al ses landoi. La celo estas consciigi la publicon cae la alia in comunic rimedoin pri la gravezzo de radio, pri la gravezzo de seriosa informato cae transdonado de educae cae culturae materialoi. Gie estas antau exemplu pri la besono crei cun laboradon inter la diversae nazioi en la mondo. La libera fluado de vortoi estas certe grava elemento por starigo de pazzo per la transdonado de opinioi cae vit punctoi en maniero sen dependa cae plurezza. Nome auscultado de radio povas pensigi cae consigi homoin. Ocase de la tago de radio, centoi da eventoi ocasas en la mondo en multae landoi. Signorino Audrey Azulay, generala directoro de UNESCO, messagis iene. En citiu mondatago de radio, ni celebras la unican cae vasta tingan potenson de radio por amplexigo de niai horizontoi cae construado de pli harmoniai SOZIOI. Ien mi supposas do che la esperanta retradio povas esprimi sian consenton pri la gravezzo de tiu dato. Podcastoi en interreto sendube estas modernae disvolvigioi de radia comunicado, cae nia lingvo de comence havas nenian alian celon ol contribui al pazzo en nia mondo. Secve, ni captas la occasion saluti cae gratuli al ciui productantoi de esperantai podcastoi cun la desiro che tiu agado prosperu cae disvastigiu.